Bereshit Aleph. Bereshit bara Elohim et ha ve et ha'aretz. ha'aretz hayta tohu va V'hoshech al pnei tohum. ruach Elohim merechefet al pnei hamayim. Vayomer Elohim, Yehi or, Vayehi or. Vayar Elohim et ha'or, Kitov. Vayavdel Elohim, Bein ha'or ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום, ולהושק קר הלילה. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. ויאמר אלוהים, יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים. ויעש אלוהים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים אשר מעל לרקיע, ויהי כן. ויקרא אלוהים לרקיע שמיים, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שני. ויאמר אלוהים, יקבעו המים מתוך השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה. ויהי כן. ויקרא אלוהים ליבשה ארץ, ולמקנה מים קר הימים. וירא אלוהים כי טוב. ויאמר אלוהים, תד שהארץ דשא עשב מזריא זרח, עץ פרי עושה פרי למינו, אשר זר אובו על הארץ. ויהי כן. ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למיניהו, ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למיניהו. וירא אלוהים כי טוב. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שלישי. ויאמר אלוהים, יהי מאורות ברקיע השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה. והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. והיו למאורעות ברקיע השמיים, להאיר על הארץ, ויהי כן. ויעש אלוהים את שני המאורעות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטן לממשלת הלילה, ואת הכוכבים. ויתן אותם אלוהים ברקיע השמיים, להאיר על הארץ, ולשמור ביום ובלילה, ולהבדיל בין האור ובין החושך. וירא אלוהים כי טוב. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום רביעי. ויאמר אלוהים, ישרצו המים שרץ נפש חיה, ועוף יעופף על הארץ. על פני רקיע השמיים. ויברא אלוהים את התננים הגדולים, ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהו, ואת כל עוף כנף למיניהו. וירא אלוהים כי טוב. ויברך אותם אלוהים לאמור, פרו ורבו ומילאו את המים בימים. ואוף יראה בארץ. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום חמישי. ויאמר אלוהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה, ורמס, וחייתו ארץ למינה, ויהי כן. ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה. ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למיניהו, וירא אלוהים, כי טוב. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. ויאמר אלוהים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע, אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זר, לכם יהיה לאוכלה. ולכל חיית הארץ, ולכל עוף השמיים, ולכל רומס על הארץ, אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאוכלה. ויהי כן. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. ויחולו השמיים והארץ, וכל צבאה. ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה.